gurekin dugu azte artero bezala Josu Txoka. Egunon, Josu, irakaslea? Egunon. Beraz, eh, Lemoizko Zentral Nuklearra, Bizkaian eraiki zen Zentral Nuklearren aurkako lehen mobilizazioa handia izan zela erran dezakegu? Gertu izan zen mobilizazio haundiena eta lehen bizikoa, bai, baina Zentral Nuklearren kontrako lehen mobilizazioa ez. Zeren, hain zuzen ere, ja ordurako, ba izan ziren beste mobilizazio ikaragarri haundiak, esate bateako 1936ko udan, plentzian, hau da baita ere bizkaiko itxasaldetik eh, edo lemoiztik gertu dagoen herri horretan, egundoko manifestazioa burutu zuten. Eta askoz manifestazio askoz haundiagoa burutu zuten, Espainiako lehenbiziko hauteskundeak egin eta gero, hortikan hilabete batetara, hau da, 1936 eh, zazpiko ustaiak amalauan, Bilbon, Bizkaiko hiriburuan egundoko manifestazio haundi, haundia burutu zuten e, zera, zentral nuklearren aurka. Zergatik Bilbon eta zergatik Euskal Herrian hainbeste mobilizazio e, zentralen aurka. Izan ere, e, Euskal Herrian ordurako martzan zeuden edo proiektatuta zeuden lau zentral nuklear. Lau hoietatik hiru jarri behar zituzten, eraiki behar zituzten Bizkaiko itsasaldean. Eta hortaz aparte bazegoen beste proiektu bat egiteko laugarren zentral nuklear bat eh, Ebro ibaian, baina Nafarroan, kasu honetan tuteran. E, proiektatuta zeuden lau hauek. Beraz, Euskal Herri osorako pentsa zen olako zama nuklear arriskoaren aldetikan. Eta hoietatik bat, Lemoizkoa oso aurreratuta zegoen, besteak oaindikan proiektu fasean zeuden mila betzion irogita emezortzian, baina Lemoizkoa ja le, zera, eraikitzen ari zene, oso aurreratuta zeuden obra. Eta hori dela eta bueno, Euskal Herri osoan azken urteotan, e, eta batez ere Franco Hiltagero, indartu egin zen mugimendu nuklearra, e, tokian tokiko batzorde nuklear asko jaio ziren, eta hoiek, eta gero bat beste bat batzorde bat edo koordinadora bat euskal itsasalde nuklearraren kontrakoa dezena eta hoiek sozializatu zuten arasori itzaldi eta ekimen askoren bitartez. Eta olako ekimena izan zen, baina bia protesta egiteko modukoa, mila behatzion eta emezortziko martxoak amabian, gaur bezalako egunean burutu zutena. Hain zuzen ere, e, iru, e, mila lagun elkartu ziren, eta pentsa behar dugu hori, e, leku hori... E, bilgune izan, izan behar troka deitutako tokia, e, eh, lemoiztik gertu dagoena, bueno, nahiko gaizki dago ara juteko eta horrela, talat, alata guztiz ere, Euskal Herri osotik autobus ez horrela urbildu ziren Plentziara, eh, Armintzara eta Mungiara. Eta, Laro eta bian itxizen ala ere, eh, Lemoizko Zentral Nuklearra eta Horkatazka bai, initz eh, eh, etaren borroka Lau urte beranduago eh, eta naiz eta hori egundoko mobilizazuak egin taurrela, Espainiako aginten aldetikan eta alderdi politiko nagusen aldetikan, isiltasuna esan zen, izan zen erantzuna, eta azken batean Lemoiskoa Lemoizkoa gelditu zuten, mi mila etzion laroita bian, hor bertan egindako, bueno, hor bertan eh, bueno, bertan ere bai, eh, burutu zuten atentatu bat okerez banago eh, urte horretan, mila betxun horreko eta emezortzian, horren ondorioz, bueno, hil ziren bertako bi langile, baina eraginkorrena izan zen, e, tamales, baina horrela izan zen, hain zuzen ere, eta hil zitulako e, larogeita batean e, iberduerko ingeniari bat, Ryan, edo Rian, eta gero e, urrengo urte urtean bian eh, hilzun beste a, ingenieri bat e, biorderokoa Pascual izengoitea zuna eta horren ondorioz iberduerogia utzi zitun obra hoiek eta lemoiz gelditu zen hor erabat geldituta eta ja marka da batzuta gero ja erabaki zuten hor ez ezela eh, eh, eh, izango e, zentral nuklearrik. Gauza bera gertatu zen gainontzeko proiektuekin ja sekulan ez zuten martxan jarri eta bueno proiektu horiek bertan bera gelditu ziren, baina nik aspam azpimarratu nahi dut hori aldez aurretik atentatu edo gertaera eta malgarri horiek suertatu baino lehen, egun mobilizazioak eh, izan ziren e, Lemoiz eta Olako Zentralen eh, proiektuen kontra, baina e, entzungor egin zun gobernuak eta iberduerok eskakizun hoien aurrean. Beraz, mila behatzen da iruita mazortziko martxoen amabiko mobilizazioan taz mintzatu gira gaur zurekin. Mila azkar jozutxueka? Mi esker zuei.